أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Počet ćemo sa drugim predavanjem ili sa Počet ćemo sa drugim predavanjem, odnosno sa drugim dijelom predavanja i nastavit ćemo oni gdje smo stali, a to je period pravednih halifa. kao što znamo, pravedni halife su bili Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. Znači, prošlo je vrijeme poslanstva, završena je objava, okončana objava sa onim kuranskim ajetom, jel je lijeo me kmeltu rekom dinekum, danas sam potpunio vašu vjeru. I sad, a, nakon poslanika, da je Islalat Vesela na čelo islamske države ili hilafete, dolaze pravedni halife na prvom redu Ebu Bekr, radijallahu anhu, pravedni halife, prije svega Ebu Bekri i, i Omer. Jer nakon e, Omera, odnosno vrijeme Osmana, dolazi ono vrijeme smutnji i fitni e, među muslimanskih nesporazuma i sukova i to je već malo poremetilo i sam razvoj fikha. U ovom periodu e, ovi muslimani, odnosno pravedni halife, su se susretale sa novim pitanjima, sa ono nastanim pitanjima koja nisu bila poznata u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam i naravno ukazivala se potreba da se sazna Allahov sud ili hukm propis o njima jer islam se širio i u, na druge krajeve je li zemaljske kugle do, dolazio u dodir sa drugim narodima drugim običajima navikama i javljala se nova pitanja novi problemi trebalo je naći propis islama kako nema više objave nema više Allahovog jeli, direktnog uplitanja u život muslimana, nema direktnog kontakta, sada su ashabi imali pred sobom da sami iznalaze rješenja, da čine nešto što se zove štihad i ono što je poslanik ali islalat veslam činio sam i čemu ih je sam učio, što ćemo kasnije vidjeti. Ashabi su ulagili velike napore da dođu do ispravnog propisa i suda, odnosno hukma za spomenuta pitanja gdje su najčešće kažem, kažem koristili svoje slobodno mišljenje na osnovu svoga širokog i dubokog znanja, a u skladu sa pravilima i principima i intencijama, odnosno ciljema širijeta. Oni su bili učeni, posebno znači oni, ona destorica shaba, jer bili su učeni i najučeniji i oni su imali široko znanje o vjeri i oni su poznavali principe i pravila Kur'ana. Tako je nastao i štihad ičtihad ili sekundarni izvor šerijata. Prvi izvor šerijata je Kur'an, kao Allahov govor, Allahov objava. Drugi izvor je, ovo su dva glavna izvora, sunnet ili poslanik, poslaniku, ali i slat veselam praksa ili tradicija. I onda imamo ičtihad iz koje će se kasnije razviti i iđma, odnosno konsenzus u Lemi i različuje se i kijas ili analogija. Znači sam ištihad u ovoj formi koji, u kojoj je bio za vrijeme halifa nije bio poznat u vrijeme poslanika ili salatu veselam. Jer u vrijeme poslanika niko nije činio ištihad od ashaba. Sam poslanik ili salatu veselam je činio, ali bio je pod pomognut objavu. Bio je ispravljan objav. U ovom periodu među ashabima se ovaj, dešavaju ili javljaju se različita mišljenja podređenim pitanjima, što je bilo normalno, jel? ljudi, različiti ljudi, različito znanje i različito razumijevanje pa se javljaju različite mišljenje. Znači već u vremenu ashaba dolazi do razilaženja. A inače fik je specifičan i poseban i poznat po tome po mnoštvu razilaženja. Vi znate to pa kaže po ovom pitanju, lema se različila na 3, na 5, na 10 stavova. Znači ovdje je već počelo razilaženje u pitanjima u kojima nije bilo jasnog teksta Kur'ana ili sunneta, ili su se tekstovi različito razumijevali i tako da. U ovom periodu nastaje još jedan drugi vid mišljenja ashaba, to je iđma ili konsenzus. Znači ashabi su se konsultovali određenim pitanjima. Halifa je konsultovao najučenije ashabe, jer onu elitu ashaba, i dolazilo je do konsenzusa ili iđma podređeno pitanje. Da su svi složili da je to taj ovaj sud ili propis je najispravniji ili to staje najispravniji. I to se zove iđma ashaba ili konsensus ashaba. Iđma nije postojao u vrijeme poslanika, ali je sam poslanik. Je znalo se da je sam poslanik bio taj koji je primao objavu i koji je činio učtihad. Metode ashaba u iznalaženju rješenja za nastala pitanja. Malo prije sam dotekao to pitanje. Pr, e, ashabi prije svih četvorica halifa, imali su ustaljen metod iznalaženja suda za neko pitanje. Šta su radili? Koji, koji su bili njihovi koraci? Prvo se obraćali na Kur'an, na kitabu Allah, na lavu knjigu. Pa ako bi u njemu našli propis, time bi se zadovoljili. Ako ne bi našli propis o lavoj knjizi, onda bi se obraćali na sunet, na poslaniku, ali i vasalam praksu, na njegov život, da vide ima u njegovom životu odgovor na datu pitanje pa ako i sunnetu ne bi našli sud, onda bi postupali po vlastitom mišljenju, odnosno ičtihadu. Ičtihadu. Ičtihadu u vrijeme prve, prve dvojice halifa Bubekra i Omera, uglavnom je bio kolektivni ičtihad koji imao formu šure ili savjetodanog vječa. Bubekra i Omer nisu pojedinačno donosili sudove propise, nego su savjetovali najučeniji ashabi, pa bi tako donosili sud ili propis. Naravno, na osnovu tih principa. Ova dvojica, kažem, halifa su e, za novo nastala pitanje probleme konstatovali ugled na ashabi od znanja, mišljenja ili intelektualnu elitu. I to se uglavnom radilo pitanjima od posebnog značaja javnog interesa. Pitanje od posebnog značaja za umet. Pitanje se tiče svim muslimana, ne samo nekog pojedinca. Znači oni bi se konstovali i učinili šuru. Ako bi ashabi imali jedinstveno mišljenje, po nekom pitanju, svi jedinstveni imali iđma, onda bi halifa tako i postupio. A ako bi imali različita mišljenje stavove, onda bi halifa postupio po mišljenju za koje on lično smatrao da je najspravniji. I tako se rješavala pitanje i probleme. Dokaze da je ova njihova metodologija bila ispravna, imamo dokaze i u samoj praksi poslanika, ali i salatu osala, znači prvo su se obraćali na Kur'an, sunet, pa kasnije činili ištihad. Što se tiče ištihada, poznato je da je sam poslanik, sallallahu alaihi sallam, da je dozvolio ashabima ištihad u onom poznatom hadisu kada je Muada ibn Džebela poslao u Jemen. Pa ga je pitao kako ćeš suditi, jel šaljem te ljudima, kako ćeš im suditi, kako ćeš učiti vjeriti. Pa je kazao, prvo će se obratiti na Koran, Allahovu knjigu. A ako ne nađeš u Allahovih knjizima da na sunet ili praksu planika, ali i sl. Selam, ako ni tu ne nađeš odgovor, onda ću postupiti po svome sobstvenom vlastitom mišljenju. Na osnovu, naravno, principa Korana i suneta. Vidjet ćemo šta znači sobstveno ili vlastito mišljenje. Nije to ono onako kako se čovjeku čefne ili kako on misli, nego e, i to ima neke odrednice, odnosno ima neke principe, neka pravda. Znači šta se podrazumijeva pod mišljenjem? Kaže to je njegovo mišljenje, to je nje, to je njegov ihtihad i tako dalje. <clears throat> Pod ličnim mišljenjem se podrazumijevalo sljedeće, kijas ili analogija. Koristili su kijas ili analogiju, poredili su stvari. Ako je u Kur'anu zabranjen hamr ili vino, kog toga što opija, što uzima čovjek u razum tako dalje, širi neprijateljstvo među ljudima, onda je zabranjeno svako piće čije su posljedice iste. To je kijas. Također su uh, uzimali pravilo opće koristi ili javnog interesa. Znači, ako je opća korist muslimana ili islama nešto, onda su davali prednost općoj koristi. To se gleda. Da propis koji se iznalazi ili koji se izvodi da bude za opću korist islama i muslimana. To je bio princip. I treći princip su preventivne zabrane. Preventivne zabrane. Znači, određena stvar je preventivno zabranjena da ne bi prouzrokovala veće zlo ili više zala. To isto je također bio princip. Što se u islamskom pravu zove sedbu dveraje. Znači, preventivne zabrane ili preventivne mjere. Pa je recimo zabranjeno čovjeku da se osamljuje sa ženom zbog čega, zbog toga što to osamljivanje može dovesti do neuzbila bluda i do velikog grija. I druge stvari, kada u pitanju e, kupoprodaje trgovina, e, mnoge stvari su zabranjene da ne bi dovele do neprijateljstva i mržnje među muslimanima jer ako dođe do ovaj nesporazuma, do sukoba, to prozrokuje neprijateljstvo i mržnju. To je veliki, veliko zlo po islamu muslimani. Malo prije smo spomenuli da se ashabi razilazili u mišljenju, da nisu uvijek imali izmajal konsenzus. Pa ćemo navesti razloge. Zašto je dolazilo do razilaženja među samima ashabima? Zašto je među njima dolazilo do razilaženja pa će nam biti jasnije zašto je kasnije u drugim znači, etapama i periodima dolazilo do razilaženja među e, Fatihima i Rulemom. Razlozi razilaženja među Ashabima sljedeći. Zbog toga što je nekim Ashabima određena poslanikova praksa ili sunnet ili hadis bio poznat, a drugima nije. Neki Ashab čuo za neki sunnet ili za neki hadis, a drugi nije. Zato ovaj imao jedan stav, postupio po svom mišljenju ili čtehadu, ovaj postupio po hadisu poslanika ili islatost. Međutim, kada bi ashabi saznali za sunet, šta bi radili, oni bi odmah odustajali od svoga mišljenja, prihvatali a drugi stav, prihvatali sunet. Drugi razlog je zbog toga što neki od njih, zbog njima poznati razloga, nisu bili sigurni autentičnost neke predaje koja do njega dolazi i koja se prenosi. Recimo, prenosi je neki prenosilac ili ravija u čiju jeli, pouzdanost i povjedljivost, a ja sam sumnjan. Recimo da je bio, uh, nije dobro pamtio. Ili ovaj, brzo zaboravljao. Zapamtio, brzo zaboravljao. Ili je bio poznat po tome što nije živio uh, često, nije bio često od poslanika ali i salatu veselam, prenosi neku predaju, a poznato je za njega da nije bio ti ashaba koji su pamtili dosta hadisa. To je bio razlog, što su neki odbijali neke predaje. Treći razlog je razilaženje zbog različitog razumijevanja tekstova. Recimo, dođe hadis neki do poslanika ili ajet, eh, pardon, do ashaba, i različito ga on razumiju. Kao što je kuranski ajet koji govori E, o tome koliko žena nakon smrti muža treba da čeka u idetu, koliko mora čekati pa da se može udati, da li tri čistoće ili tri mjesečnice, da li tri perioda čistoće ili tri perioda ovaj, kada je nečista. Četvrti razlog razilaženja je zbog sobstvenog ištihada u, koj, u pitanjima za koja nije bilo nikakvog teksta, nije bilo ni kuranskog ajeta, nije bilo ni hadisa, pa su ashab morali da čine čtihad, ali nije se radilo kolektivnom čtihad, nego pojedinačnom. Neki jedan je bio ashab u Kufi u Iraku, a drugi je bio u Jemenu ili u Medini. I oni su činili za isto pitanje čtihad. Pa ovaj je došao do ovog zaključka ili do ovog propisa, a ovaj do drugog. I tako je dolazilo do razilaženja. Ovo su znači osnovni razlozi zbog koji je dolazilo do razilaženja i različitih mišljenja među ashabima poslanika ali Sljedeći period je razdoblje nakon pravednih halifa pa do početka drugog hijđarskog stoljeća i uoči pada emevijske države. O, period halifa je završio 41. godine po hijđri. 41. godine po hijđri kada je poslaniku, alaih salatu wasalam, unuk Hasan odustao od vlasti i predoje Muavi i tada na vlast, znači dolazi je Mebijska država. Tada je počeo ovaj period i trajao je sve do pada Mebijske države. Ovo se može nazvati i period, znači je Mebijski period islamskog prava. Osnovne karakteristike, neću mlasti duboko ovaj period, osnovne karakteristike ovog perioda, tabijini, odnosno generacija koja je živjela vrima shaba, su iznalaženju i formulisanju fikskih propisa koristili iste metode koje je iskoristili ashab. Iste metode. Obraćaju se na Kur'an, pa na sunnet, pa onda vlastito mišljenje ili čtiha. Dolaze do izražaja dvije škole fikha. Tada dolaze do izražaja dvije najpoznatije škole fikha, to je škola sljedbenika hadisa Medresetu Ehlil Hadid, koja je uglavnom jeli, postojala na području Hidžaza ili današnje Mekke i Medine, dva harema, imamo školu sljedbenika mišljenja, medresetu ehli rei, a ta škola je nastala i razvijela se u Iraku, odnosno u Kuf. Također širi se djelokrug fika, kako se širi islamska država i širi se fik. Dolaze nova pitanja, novi problemi, novi narodi, novi običaji, e, povećava se broj muslimana, tako se sam fik širi. Širenje predaje hadisa u ovom vremenu dolazi do ovaj bilježenja i selekcije hadisa i posebnu ulogu u ovom periodu razvoju fikha ima hadis, jer tada se hadis prenosio, bilježio, vršila se selekcija hadisa, odnosno odvajali su se oni hadisi koji nisu autentični, koji nisu redostojni, oni koji su izmišljeni, a bilježili su oni hadisi koji su, čija autentičnost je potvrđena. I također dolazi do širenja fikskih razmiloženja. Znači, kako je broj muslimana bio veći, broj učenjaka veći, dolazi, e, činio se čtihad, dolazi do širenja tih fikskih razmiloženja među muslimanima. Sljedeći period je, odnosno četvrti period, razdoblje od početka drugog hijđarskog stoljeća pa do polovine četvrtog stoljeća po hijđari. I ovo je e, zlatno doba islamskog prava ili fikha. Znači, ovaj četvrti period od drugog od početka drugog pa do polovine četvrtog hiđičnog stoljeća. U ovome periodu dolazi procvata fikha i njegovog konačnog razvoja i samog fikha iz ove nauke jel islamskog prava razvijeli su se zakonski propisi koji su regulirali različite segmente života. Sve je regulisano fikhom i najsitnije stvari, odnos čovjeka a, e, prema Allahu i badeti, muamelati, odnos prema ženi, prema djetetu, odnosi u porodici, E, kazneno pravo i tako dalje. Sve znači definirano i zabilježeno. I to je doprinilo sveopćem razvoju islama i muslimana. Tada je, znači, muslimani su bili tada e, na vrhuncu razvoja. Ovo vrijeme javljaju se islamski fakih i velikani, iseknuti mučtehidi, koji su temeljili svoje poznate pravne škole ili mezhebe, koje su nastale i postoje i do dan danas. A to su prije svega one četiri, hanefijska, e, šafijska, malikijska i hanbelijska pravna škola, i one su najrašireniji u islamskom umetu, o njima ću malo kasnije govoriti, I, a ostale škole, one su vremenom iščezne. Bilo je i drugih škola, nije samo ove četiri. Bio je tu imam Feuri, imam Velevzai, međutim, međutim njihove škole nisu našle, naišle na ovaj, prihvat kod, kod muslimana i one su iščezle vremenom. Također dolazi do pojave istaknutih učenjaka hadisa, hadisa i razvoja hadijske nauke. U ovome periodu zapisana su fikska pitanja u knjige fikha, jeli, od počevši od tahareta, čistoće, abdesta gusla i tako dalje, pa preko namaza, posta, hađa, pa sve tamo do onaj, onih najsitnijih pitanja života. I nastale su mnoge knjige fikha, Kao što je sakupljen fik i fikska građa, sakupljen je sunet. U ovom periodu nastaju najpoznatije zbirke suneta, zbirke hadisa, kao što je muvrta od imama Malika, kasnije nastaje sahih jeli, od imama Buharije, sahih od imama Muslama i tako dalje. I devet najpoznatijih zbirke. I u ovom vremenu dolazi do razdvajanja, ovo je zlatno doba i razvoja hadijskih nauka, dolazi do razdvajanja ovih autentičnih sahih i vjerodostojni hadisa od onih koji to nisu. Jer u ovom periodu javljaju se mnogi jeli, pojedinci i, i frakcije unutar islama koji su počeli izmišljati hadisa. Počeli da, da lažu na poslanika ali salatu wasalam i da svoje e, stavove i mišljenja opravdavaju lažima. Izmislio je hadis da je to poslanik ali salatu wasalam kazao nigdje veze. I onda se razvila nauka, nauka o prenosiocima hadisa, e, kritika, znači hadijska kritika koja je bila izuzetno rigorozna ti pravila i princip su bili izuzetno rigorosni. Zbog svega spomenutog, ovaj period su nazvali zlatno doba fikha ili doba procvata fikha, doba zapisivanja znanja i doba mučtehida od početka drugog do polovine četvrtog stoljeća. Sljedeći razlog od polovine četvrtog stoljeća pa do pada Bagdada u ruke Tatara 656. godine, mi znamo da je predstavnica bila, predstavnica Hilafeta bila u Medini, pa kasnije premještena za vrijeme Emevija u gdje? U Damask. Nakon toga iz Damaska za vrijeme Abasija premještena u Bagdad. I tu je pao hilafet, jeli, ovaj, kada su Tatari osvojili islamsku državu, pokorili Bagdad i ubili halif 656. godine. Ovaj period se računa periodom stagnacije fikha. Stagnacije fikha i okretanja taklidu, zapamjate ovaj izraz, taklid ili slijepo slijedženje određenog jeli, mezheba ili određenog alma. Ljudi se tada okrenu taklidu, pa oni koji slijede Buhanifu, njegove učenike, samo što god kaže Buhanifu, njegove učenike, samo to. Nisu se čak ni osvrtali na druge, šta su govorili. Oni koji slijedili imame, jeli, Ahmed ibn Hanbala, samo su se okrenuli njegovu mezhebu, slijedili samo to. To je bilo znači doba stagnacije, ovaj, doba postupnog razilaženja među muslimani. U to vrijeme se pozivalo taklidu, čak su ali učenjaci pozivali taklidu i pozivali obični sve da slijede samo određenu učenjaka. A istina nije, ovaj, ona nije ograničena samo na jednu, na jednu osobu. Istina je i kod ovog i kod onog. Nekada će ova biti u pravu, nekada drugi. Međutim, S obzirom da se tada počelo širiti neznanje među muslimanima, ovaj, jeli, ovaj stav je imao na neki način svoje opravdanje, jer ljudi su bila niskom nivou znanja pa se usmjerava da samo slijede jednu imama ili jedne stavove, da im se to ne bi miješalo, da ne bi ovaj, im se napravila smutne fitne. Zašto, je poja, zašto se pojavio taklid? Prije svega zbog slabosti političke vlasti u Abasijskoj državi, to je prvi razlog, Dalje, pravne islamske škole su definitivno oformljene i zaokružene, znači sve izučeno, većina pitanja se izučena, napisane knjige, sakupljene fetve, mezhebi su znači oformljeni, pa su se e, duše u Leme zadovoljile time. Kažu, jeli, to je to što je kazano, kazano je, nema mi više šta govoriti, pa se pozivalo da se zatvore vrata i štihada, da više nema štihada, ne smije više niko razmišljati ni o čemu. Naravno što je to greško, vrata i štihada ostaje otvorena do sunnjeg dana zato što je potreba vremena tako. Uvijek će se pojavljivati pitanja različita i štihad je potreban da se iznalazi rješenja za novo nastala pitanja. <clears throat> I također ulema je gugla samo pouzdanje, zbog toga se su stezalo i štihade. Govorili su da su da je selef, oni su nadmašli sve, mi ne smijemo se ovaj, ne smijemo dirati ona pitanja koja su oni jeli, obrađivali i za koja su dali svoje stavove. Ne smijemo to dirati. I to je greška. Jeste da su to bile najbolje generacije, Ali u svakom vremenu ima vrsni eminentni učenjaka koji su kogala podaraju i znanje i ilm i fikh, razumijevanje i daju mogućnost da čine čtihad. I to će biti da su njega da. I to je greška, naravno, zatvaranje čtihada je greška. I u vezi s tim ima Malik je rekao od svačije govora se uzima i ostavlja, osim od Allaho poslanika i slatisa. Ako je kazao neki imam nešto, ne mora znaći da je sve ispravno što je kazao. Negdje je pogriješio, ne činio štihad, jer ima jednu nagradu, znači ako je pogriješio, a dvije, ako je pogodio. Ne može biti, znači njegov govor nije objava, njegov govor nije objava. To je razumijevanje tog imama, njegovo razumijevanje određenog pitanja, činio je štihad, kijas i došao do određenog propisa. Ebu Hanife za, o tabinima znao kazati, Ebu Hanife tabi tabin, znači generacija za tabina, i on je znao kazati, kaže, oni su ljudi kao i mi, i mi činimo čtihad kao što su ga oni činili, i mi činimo čtihad kao što su ga oni činili. I zadnja etapa, zadnji period je od pada Bagdada pa do današnjeg vremena. I za ovaj period također možemo kazati da je period stagnacije, fikha i fikske nauke, taklid ili slijepo steđenje imama i mezeva se i dalje širilo, tako da je to stanje postalo običajno kod muslimana. Neki islamski učenjaci nisu time zadovoljeni u to vrijeme, vrijeme Tatara i kasnije, pa su počeli ponovo pozivati Čtihadu da se otvore vrata Čtihada. Najpoznatiji svakako uh, bili su Ibn Tejmije, Ibn Kajim, njegov učenik, Imame Ševkani i drugi koji su pozivali muslimane da ponovo otvore vrata Čtihada. Međutim, oni su bili manjina među mnoštvom uleme koja je pozivala takvijedu slijepom stečenju. <clears throat> Tako stanje ostalo sve do 20. vijeka, prošlog vijeka koji, koje smo živjeli, jeli? kada se javlja ideja o ponovnom, znači, oživljavanju e, institucije ištihada, da se otvori ištihad, i radili se mnoga nova pitanja, nastala pitanja, i postoji potreba da se ištihad otvori. I javlja se uporedno, ideja o uporednom izučavanju fika ili komparativnom fiku, da se izučavaju svi mezhebi uporedno, pade se i zabiru mišljenja koja imaju najjače argumente i koja su ovaj e, koja su najpraktičnija i najbolja za datu situaciju ili za određeno podnevlje. Bilo da je to podnevlje Aralskog polotoka ili Azije, Afrike ili podnevlje Evrope. Znači, i ta tendencija je sve jača. Znači, ova ideja i tendencija je sve jača i hvala Allahu muslimani i njihova olema su vidjeli da nema drugog načina da, da ičtiha treba otvoriti, oživjeti i ovaj, na osnovu tih principa Kur'ana i Sunneta i onoga što su ashabi za sebe ostavili, da se na osnovu toga iznalazi rješenja za novo nastala pitanja. I to se zove, jeli, ovo vrijeme, vrijeme fikske renesanse ili renesanse i preporoda fikha, u ovom modernom dobu. E, fik, komparativni fik se izučava na mnogim univerzitetima islamskom svijetu, diljem islamskog svijeta izučava se komparativni fik ili uporedni fik, ne samo određeni mezheb, mada ima i onaj univerziteta gdje se uči, izučava samo određeni mezheb, prvo taj mezheb, pa se onda izučava, izučava i drugi mezhebi, dok imate univerziteta gdje se ovaj, istovremeno izučavaju stavovi svih mezheba, znači komparativni fik, i na kraju se izvlače mišljenja naravno na osnovu argumenata i dokaza uzimaju se i preferiraju na mišljenja za koja se smatra su najispravnija i naj ovaj povoljnija za muslimani u tome. Ovim bi završili jeli, današnje predavanje. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude od korist svima nama i nadam se da smo naše znanje o vjeri proširili, a nešto smo obnovili, pa ako ima pitanje ili nesnoća, ostavit ćemo neki par minuta. Thank you.